Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Əmmə ba'd. Əvvəla bütün müsəlman qardaşlarımı Allah Azza və Cəllənin salamı ilə salamlayıb deyirəm. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh. Və sonra Bəzi sələfi qardaşlardan eşitdim ki, bu yaxınlarda özünü reklam etmək istəyən bir çayxana avarası əhlüsünnətə öz aləmində rədd vermək həvəsinə düşmüşdü. Təbii ki, bu həvəsi də ilişib boğazında qaldı. Çünki bu əməli ilə yalnız və yalnız o adam özünü güldürdü və nə qədər cahil olduğunu ortaya qoydu. Hələ mən onun İbn Qudamənin Əl-Muğni kitabını İbn Həzmə nisbət etməsindən, İmam Qurtubiyə İbn Qurtubi deməsindən və o adamın elmi səviyyəsindən və bu cür gülünc xətalarından danışmıram. Və cavabıma keçməmişdən öncə ilk növbədə bunu deyim ki, bu cür səviyyəsiz və ağız danışığını bilməyən heyvərə ilə söhbətə girdiklərinə görə mən sələfi qardaşları qınıyıram. Onlar, yəni sələfi qardaşlarım bunu bilməlidirlər ki, onların bu cür bəhslərə girmələri sələfin icması ilə haramdır. Və bu səbəbdən də gərək onlar bu əməllərindən Allaha xalis tövbə etsinlər və bir daha bu cür hala dönməsinlər. Deməli, bu bədbəx rafisi bir çox yerdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ayaq üstə su başına çıxmasını və buna dair Buxarinin rəvayət etdiyi Huzeyfə radiyallahu anhunun hədisini misal gətirərək İmam Buxariyə və dolayısı yolla da İmam Buxarinin timsalında bütün əhl-i sünnətə tənə vurur və istehza edir. Və daha bu miskin hələ də bilmir ki, istehza edilməli biri varsa, o da elə özüdür. Və bir də etiqad etdiyi məzhəbi. Amma əhl-i sünnət alimlərinin bu məsələdə, yəni ayaq üstə bövl etmək, su başına çıxmaq məsələsində rəy budur ki, biz ayaq üstə su başına çıxmağı haram saymırıq. Və əslində çox maraqlıdır, bu miskin insan o qədər şəri məsələləri qoyub bir kənara, özündə olan əvvəlindən sonunaca məsəb şirk içərisində batıb gedir, bundan danışmır və ya böyük alimləri, məsəbin qaymaqları və mən bunu daima qeyd edəcəm. Həmişə hər yanda qeyd edəcəm, çünki bu böyük, önəmli məsələlərdəndir. Məzhəbinin qaymaqları Qur'anın təhrifinə dair fətvalar veriblər. Bu boyda məsələlər qalıb bir kənarda danışdıqları, yəni mövzuya bax. Və bu məsələdə əhl-i sünnətin rəyi budur ki, biz ayaq üstə su başına çıxmağı haram saymırıq. Çünki bunun haramlılığına dair heç bir dəlil varid olmayıb. Çünki haram və halal bizim özümüzün, yəni nəfsimizlə təyin edilmir. Kim nəyə gəldi haram və nəyə də gəldi halal desin. Əsla. Bir şeyin haramlılığı deyilirsə, gərək o Qur'an və sünnə ilə öz isbatını tapsın. Və ayaq üstə su başına çıxmağın da haramlılığına dair heç bir dəlil varid olmayıb. Nə Quranda, nə də ki, sünnədə. Ancaq bəyənilən budur ki, gərək su başına oturaraq çıxasan. Təbii ki, zəruriyyət halında və ehtiyac olduqda ayaq üstə su başına çıxmaqda da yəni heç bir qəbahət yoxdur. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin ayaq üstə bövl etməsinin səbəbi də hər hansı bir zəruriyyətdən ötürü olmuşdu. Ya ola bilsin ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oturmaq üçün münasib bir yer tapmamışdı. Ya ola bilsin ki, bunu bilərəkdən bir dəfə etmişdir ki, qoy müsəlmanlar bu əməlin icazəli olduğunu, yəni haram olmadığını bilsinlər və ola bilər ki, bu hər hansı bir xəstəlikdən ötürü etmişdi. Yəni, hər hansı bir xəstəlikdən ötürü edilib və s. və ilə axır. Yəni, müxtəlif səbəblər ola bilər. Necə ki, qeyd elədiyim son səbəbi, xəstəlik səbəbini İmam Şafi Rahiməhullah qeyd etmişdi. Və bu barədə İmam Nəvəvi Rahiməhullah Müslimin şərhində Və İbn Həcər də Fəthul Baridə, yəni Buxarinin şərhində qeyd etmişdilər ki, "Vəl-əzharu ennehu fa'ala zalika li bayanil cavaz və kana aktharu ahvalihi el-bawlu qa'idan." Yəni bu məsələdə zahir olan budur ki, o bunu bu əməlin, yəni ayaq üstə bövl etməyin, bu əməlin icazəli olmasını, yəni haram olmamasını bəyan etməkdən ötürü etmişdi. Çünki e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əksər hallarda və demək olar ki, daima oturaraq bövl edərdi. Necə ki, bu möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhədən də nəql olunmuşdu. Sonra bunu da qeyd edim ki, bu cahil, miskin məxluq, yəni hizbu şeytan, özü bilmir ki, ayaq üstə su başına çıxmağa dair, yəni bunun icazəli və haram olmamasına dair öz kitablarında nə qədər hədislər nəql olunmuşdu. Məsələn, ən məhşur kitabları Kitabul Kafi. Təbii ki, bu miskin insan Buxarını oxumamışdan qabaq gərək özlərinin ən səhih kitabı olan Kitabul Kafini oxuyardı. Və onda görərdi ki, Kitabul Kafidə, Furu'ul Kafidə, 6-cı cild, 503-cü səhifədə Bəbul Həmməm, Hamam babı. Orada, deməli, imama ayaq üstə bövl edən biri barəsində sual verilir və imam da deyir ki, ləbəsəbi, yəni bunda heç bir problem yoxdur. Həmçinin baxa bilərsiniz, Tusinin Təhzibul Əhkəm 1-ci cild 352-ci səhifə. Həmçinin Hurrul Amili Vəsail-i Şia orada da 1-ci cild 352-ci səhifə və s. və ilə axır. Yəni onlarla bu cür mənbə adı qeyd eləmək olar ki, həmin mənbələrdə imama sual verirlər. Ayaq üstə su başına çıxmaq barədə imam da deyir ki, yəni bunda bir problem yoxdur və ya bir rəvayətdə gəlir ki, yəni kişi ayaq üstə bövl edə bilər, yəni, yəni haramdır, yəni bövl edə bilərmi? İmam deyir ki, bəli, yəni haram deyil, caizdir. Yəni bu yazıq öz kitablarından belə xəbərdar deyil. Və təbii ki, ayaq üstə bövl etməyin haramlılığına dair öz kitablarından belə bizə bir dəlil gətirə bilməz. Və burada e, təbii ki, başqa bir incəlik də var. Əgər bir rafizi bizə desək ki, bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayaq üstə bövl etdikdə, bövlü onun üzərinə sıçramadı mı? Təbii ki, bu sualın cavabında mən belə deyirəm ki, vallahi bunu, yəni bu sualı sələfilərdən biri versəydi, yeri var idi. Amma bir rafizinin bu sualı verməsi tamamilə yersizdir. Çünki sənin alimlərvə görə imamların və təbii ki, imamlardan üstün olduğuna görə Peyğəmbərin də bövlü və qayiti, yəni kiçik və böyük çölə çıxması, bövlü və qayiti təmizdir. Sən alimlərvə görə imamların və Peyğəmbərin bövlü və qayıtı təmizdir. Misk kimidir. Hətta bunu içib yeyənə cəhənnəm odu haramdır, cənnət ona vacibdir. Subhanallah. Və bu barədə baxa bilərsiniz, Molla Zeynul Abidin, onun kitabı var, məşhur, məruf kitabdır şiə aləmində, Ənvarul Vilayə. Həmin kitabın 440 440-cı səhifəsində. Həmçinin bunu Hurrul Amili Vasailu Şiada da qeyd eləyib. Fəqət bu dəqiqə həmin e, kitabda səhifə və cild, yəni xatırımda olmadığına görə onu qeyd edə bilmirəm. Ancaq kifayətdir ki, Molla Zeynul Abidinin Ənvarul Vilayə kifayət qədər məşhurdur bu kitab. 440-cı e, səhifəyə baxa bilərsiniz. Və sonda bir şey də qeyd edim ki, yəni bu kiçik dərsi dinləyən elə zənn etməsin ki, mən bu mən bu dərsimlə yəni sanki əhlüsünnəti o hizbu şeytanın, o miskin, səviyyəsiz insanın hətta ona mən yəni insan belə deyə bilmirəm. Çünki ümumiyyətlə mən ə, e, Allah Rasulunun sahabələrinə və Allah Rasulunun zövcələrinə dil uzadan şəxsi heç adam belə saymıram və adam yerinə də qoymuram. Və demək istədiyim budur ki, yəni bu kiçik dərsimi dinləyən, yəni elə zənn etməsin ki, mən bu dərsimlə əhlüsünnə vəl cəmanı, sələfləri bu miskin insanın e, hilələrindən qorudum. Əsla, yəni əsla belə düşünülməməlidir. Çünki əhlüsünnətin bu cür səviyyəsə qarşı müdafiəyə ehtiyacı yoxdur. Yəni o miskin insan bilməlidir ki, yəni bu cür ucuz yollar ilə və bu cür ucuz, səviyyəsiz yollara əl atmağı ilə nəinki dağı yerindən oynada bilməz. Heç yəni yarpağı da sirkələməyə gücü çatmaz. Yəni əslində mən bu dərsi, bu kiçik dərsi yəni hazırlamağımda məqsəd bu dərsi dinləyən və özü kimi cahil olan kişiyələri yatdıqları yuxudan ayıtmaqdır. Çünki mənə çatan məlumatlara görə, yəni onu bir çox kişiyə dinləyir və məqsədim də budur. Məqsədim də budur ki, onu dinləyən, onu dinləyən, özü kimi cahil kişiyələr qoy yatdıqları bu cəhalət yuxusundan ayılsınlar və sonda da dua edirəm ki, Allah Azza və Kəllə bu dərsimi dinləyən hər bir müsəlman üçün, müsəlman bacı və qardaşlarım üçün faydalı etsin və dua edirəm ki, Allah Azza və Kəllə bizim diyarı, Azərbaycan torpağını bu şərli rafizlərin şərrindən fitnələ, fitnələrindən, oyunlarından, hilələrindən qorusun. Dua edirəm ki, Allah Azza və Kəllə bizə haqqı haqq olaraq göstərib ona tabi olan və batili də batil olaraq göstərib ondan çəkinən qullarından etsin. Və sonda dua edirəm ki, həmid və ən uca sənalar aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur.